Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Subota je 12. kolovoza 1961. godine. Willy Brandt, čelnik SPD-a, Njemačke socijaldemokratske partije, gradonačelnik Zapadnog Berlina, drži govor na predizbornom skupu u Nürnbergu. U toku je kampanja za parlamentarne izbore. Brandt je bio SPD-u kandidat za kancelara. Njegov glavni suparnik bio je Konrad Adenauer, čelnik CDU-a Kršćansko-demokratske unije, koji je od 1949. bio na dužnosti kancelara Savezne republike Njemačke. Brandt je te 1961. bilo 48 godina, Adenauer je tada bio stariji od njega 37 godina. Za glavnu temu govora Brandt je odlučio odabrati stanje u zapadnom Berlinu. Ranije tog dana Brandt je od svojih pomoćnika dobio podatak da je u proteklih 24 sata po prvi puta broj prebjega iz istočne Njemačke prešao brojku od 2500. Ako se odlazak na zapad nastavi tim tempom, Njemačka demokratska republika ili DDR ostaće bez milijun ljudi te godine. Nešto se trebalo napraviti. U govoru u Njenbergu Brandt je ovako opisao razloge za odlazak iz istočne Njemačke. Oni se boje da će se mreža željezne zavjese zatvoriti cementom. Boje se da će biti zatvoreni u golemom zatvoru osjećaju goruću tjeskobu da će biti zaboravljeni, otpisani, žrtvovani na oltar ravnodušnosti i propuštenih prilika. Brandt je govorio i o tome da zapadni saveznici, prije svega Sjedinjene američke države, Velika Britanija i Francuska, ali i vlada Konreda Adenauera, ne rade ništa po pitanju njemačkog ujedinjenja i rješavanja statusa Berlina i da tako samo potiču agresivno ponašanje kako istočno njemačkog režima, tako i Sovjetskog saveza. Willy Brandt nije ni slutio koliko je njegov govor nagovijestio ono što će se dogoditi sutra, 13. kolovoza 1961. Frederick Taylor u knjizi Berlinski zid, podijeljeni svijet 1961. 1989. piše. Kasno te noći Brandt se ukrcao na noćni vlak za Kiel, daleko na granici s Danskom, gdje je trebao govoriti sljedeće noći. Bilo je to vrijeme da se ukrade nešto sna. Ali oko pet sati ujutro dok je vlak vozio prema sjeveru, kandidate probudilo odlučno kucanje na vrata njegova kupeja. Bio je to kondukter. On je nosio hitnu poruku od Brantovog predstavnika ureda u Berlinu, Heinricha Alberca. Istok je zatvarao granicu. Gradonačelnik se mora iskrcati iz vlaka što je prije moguće i vratiti se u grad. Tako je Willy Brandt saznao da je sigurnosni sustav Njemačke demokratske republike pod zapovjedanjem Eriha Honeckera počeo operaciju Ruža, gradnju zida koji će potpuno okružiti zapadni Berlin i na taj način zaustaviti onaj golemi odljev ljudi iz istočne u zapadnu Njemačku. Operacija Ruža bila je potpuno iznenađenje za Zapad. Vjerojatno prvi Amerikanac koji je saznao za početak gradnje onoga što će postati poznata kao Berlinski zid bio je Robert H. Lochner, direktor radija u američkom sektoru, radijske postaje koje je financirala američka vlada. Loknera je nešto poslije ponoći 13. kolovoza probudio kolega iz radijske postaje, koji je čuo na istočno-njemačkoj radijskoj postaji da se promet između zapadnog i istočnog Berlina zaustavlja do danjeg. Lokner je uzeo svoj kazetofon i krenuo na put po Berlinu. Kada je stigao do željezničke postaje u ulici Friedrichstrasse, gdje su vlakovi i podzemna željeznica ulazili u zapadni dio Berlina, vidio je da su zatvorene kućice za prodaju karata. Do svitanja vijest o tome da se nešto događa proširila se po cijelom Berlinu. Ljudi koji su izašli na ulice mogli su vidjeti kordone istočno njemačke vojske i policije, raspoređene po crti koja odvajala zapadne od istočnog Berlina. Oko pet ujutro nakon svitanja radne brigade počele su podizati zid od betonskih blokova i rastezati bodljikavu žicu. Kada je Willy Brandt zrakoplovom stigao u Berlin, odmah je otišao u takozvanu komandanturu u ulici Kaiserwerder Strasse, u kojoj su se sastali zapovjednici okupacijskih sektora u Berlinu. Bio je to prvi put da je Brandt ušao u tu zgradu. Odmah je primijetio praznu stolicu koja je čekala na sovjetskog zapovjednika, ali koji nije bio na tim sastancima još od blokade zapadnog Berlina 1948. na 1949. Frederick Taylor piše. Brandt je bio prilično otvoren. Istočno njemačka narodna vojska umarširala je u istočni Berlin poput osvajačke sile, rekao je. Usporedio je tu aneksiju istočnog dijela grada s Hitlerovom okupacijom Rajnske oblasti 1936. Ako, tvrdio je on, saveznici prihvate taj svršeni čin, onda će biti krivi za popuštanje, kao što su to bile krive Velika Britanija i Francuska četvrt stoljeća ranije. Što više, u isto vrijeme kada je zatvorio granicu, ministar unutrašnjih poslova DDR-a Karl Maron ograničio je savezničko vojno i vladino osoblje na samo tri pogranična prijelaza. Hoće li saveznici to tolerirati? Prema Pozdamskom sporazumu iz 1945. pristup saveznika istočnom dijelu Njemačke bio je pravo koje se nije moglo ograničiti. Kada je Brandt ozbiljnog lica izišao sa sastanka s predstavnicima saveznika, njegovi pomoćnici nervozno su ga upitali kako je prošao taj sastanak. Barem će ta govna poslati neke obhodnje na granicu, zarežao je njihov šef, tako da Berlinčani ne misle da su sami. Ali Berlinčani su bili sami. Od njih se očekivalo da mirno prihvate taj svršeni čin gradnje zida oko zapadnog Berlina. Sjedinjene američke države, Francuska i Velika Britanija nisu namjeravale ići u rat zbog tog grada. Brandt je 13. kolovoza proveo u obilasku crte razgraničenja istočnog od zapadnog Berlina i gledao kako se diže zid. 18.30 održao je govor pred gradskom skupštinom. U njemu je Brandt zatražio hitnu akciju zapada. Frederick Taylor piše. Govorio je o mračnim silama i o ogradi koncentracijskog logora koja se podiže kroz srce grada. Zatražio je saveznička pojačanja za opsjednuti polugrad kojim je on upravljao. Gradonačelnik se pozivao na mjere koje će pokazati istoku da Amerika uzima za ozbiljno ono što se događa i da je zapad odlučan. Brandt je također svoje sugrađane pozvao na suzdržanost. Nema provokacija, nema davanja neprijatelju izgovora da bude još otvoreniji u svojim prijestupima. Brantov govor bio je govor strastvenog političara i velikog vođe u nastajanju. On je izrazio bijes i bol Berlinčana dok je u isto vrijeme kanalizirao njihove osjećaje podalje od uzaludne osvete. Bio je to i govor čovjeka koji je imao vrlo malo stvarne moći. Kao gradonačelniku jedino oružje bile su mu riječi. Američkog predsjednika Kennedyja taj govor razljutio kada mu je predan njegov sažetak. Pogledajte ovo. Predsjednik se ražestio čitajući Brantove zahtjeve. Što misli, tko je on? Vrlo brzo su zapadne sile odlučile da neće ništa poduzeti u zapadnom Berlinu. Zapravo, podizanje zida bilo je dobro, jer je ono, kako je to rekao predsjednik Kennedy još 14. kolova za svojim suradnicima, pokazalo da Sovjetski savez neće napasti zapadni Berlin i anektirati ga. Zašto bi netko zauzimao grad koji se okružuje zidom i bodljikavom žicom? Za zapad najbolje je bilo ne raditi ništa i iskoristiti taj zid u propagandne svrhe. Stanje oko zida počelo je utjecati i na unutarnju politiku zapadne Njemačke. Brandt je sve više nalikovao na državnika, hrabrog političara koji se bori za svoj grad. Konrad Adenauer brzo je prepoznao prijetnju. Već 14. kolovoza na predizbornom skupu Adenauer je gradonačelnika zapadnog Berlina nazvao Brandt alias Fram. Frederick Taylor piše. Ta poruga sadržavala je dvostruku uvredu. Prvo podsjetila je publiku da je Willy Brandt rođen pod imenom Herbert Fram u Libeku od nevjenčane majke. Drugo, ona je podsjetala činjenicu da je njegovo sadašnje ime, pod kojim će veliki socijaldemokratski vođa ući u povijest, zapravo ratno ime dobiveno u izgnanstvu u Norveškoj. Tamo je on radio s lokalnim antinacističkim pokretom otpora i vratio se u Njemačku tek 1945. a i tada je nosio odoru norveškog časnika. Adenauer je podsjećao svoje pristalice, posebno one nacionalističke orijentirane, da je Brandt rođen kao kopile i da je, prema nekim interpretacijama, izdajica koji se borio protiv Njemačke tijekom rata. Branta su te uvrede naljutile, ali on nije namjeravao odustati. Njegov bliski suradnik Egon Barr sastavljao je nacrt pisma koje je Brant namjeravao uputiti američkom predsjedniku Johnu Kennedyu. Pismo je stiglo u Bijelu kuću 16. kolovoza u poslijepodnevnim satima. U pismu je kritizirana zapadna politika prema Berlinu i Njemačkoj. Frederick Taylor piše. Ne mogu bez gorčine razmišljati o onim deklaracijama koje su odbijale pregovore sa Sovjetskim savezom pod pretpostavkom da se ne može djelovati pod pritiskom. Sada imamo situaciju potpune ucijene i već čujem da nećemo biti u mogućnosti odbiti pregovore. Brandt je to pismo Kennedyu završio zahtjevom da Sjedinjene američke države ojačaju garnizon u Berlinu i da to bude znak zapadne odlučnosti. Tog 16. kolovoza Brandt u sadržaju pisma obavijestio javnost. Učinio je to pred velikom masom koja se okupila pred gradskom vječnicom u Schönbergu. Kennedy je i na pismo i na govor reagirao rečenicom. To kopile iz Berlina odlučilo iskoristiti pogranično pitanje u izborne svrhe. Willy Brandt se te 1961. ponovno uvjerio da zapadni saveznici neće puno učiniti za Berlin i Njemačku. Njima je status quo u kojem postoje dvije Njemačke, istočna i zapadna, koje nisu priznavale jedna drugu, sasvim odgovara. Pored toga, Brand se uvjerio da kao gradonačelnik zapadnog Berlina neće moći puno toga promijeniti. Te 1961. njegovi socijaldemokrati neće pobijediti na izborima. Adenauer i njegova CDU u koaliciji s bavarskom CSU osvojit će dovoljno glasova da ponovno formiraju vladu, ali pet godina kasnije Brandt i njegovi socijaldemokrati ući će u vladu i počeće mijenjati odnose kako sa istočnom Njemačkom, tako i sa Sovjetskim savezom. Tako će početi vrijeme Brantove Ostpolitik ili nove politike prema istoku Europe, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njemačka je prije svega za Sovjete bila velika nagrada, vidljiva nagrada. Sovjetske jedinice koje su bile stisnute do pred Moskvu i gdje se već glavni grad Sovjetskog saveza evakuirao u jednom trenutku su sada bile u Berlin i bile su puno dalje od Berlina, puno zapadnije od Berlina. U tom smislu to je bio važan simbol i o tom simbolu je govorio i Hruščov kasnije. Naravno, u Staljinovo vrijeme bilo nezamislivo da bi se o tome smislu radili određeni ustupci. Nisu to vjerojatno željeli niti drugi. Podsjećam da crta razgraničenja nije bila priznata. Dakle, DDR doista nije bio priznat od e, Savezne republike Njemačke, ali Savezna republika Njemačka bi time priznala zapadne poljske granice, a priznanje zapadnih poljskih granica to je značilo priznanje rezultata drugog svjetskog rata, što zbog niza razloga je bilo nezamislivo. Prema tome, Sovjetski savez je s jedne strane imao razloga povijesnoga, odgovornosti prema žrtvama, novo nastale situacije u hladnom ratu u kojem je stvorena ta zero sum game, da gubitak za mene je dobitak za drugu stranu i kako sada objasniti da su do jučer ili prije par godina toliki poginuli koji su se borili za Berlin, ali u isto vrijeme Njemačka postaje sve veći problem jer toliko veliki broj ljudi je izlazio iz zemlje, tako da bi sjeli u vlak i ušli u e, zapadni dio e, Berlina i tamo se prijavili e, kao izbjeglice ili oni koji su prebjegli, da je to postao ogroman problem. A u isto vrijeme je ta istočna Njemačka postojala toliko komplicirana i toliko i u propagandnom smislu teška, da su Sovjeti poželjeli da se politika pomakne, da se ta zamrznuta politika koja je počela mnogima i na zapadu smetati. Imate neriješeno njemačko pitanje, Njemci su ultimativni da žele ujedinjenje kao socijalističke zemlje ili da zapadna Njemačka ne priznaje to što se dogodilo, da vi zapravo normalnu politiku ne možete voditi. U isto vrijeme traje obnova gospodarstva ili potreba da se gospodarski izađe, ne samo da biste više zaradili, nego da biste vezali mnoge zemlje za sebe. I ta ideja koja je aktualna do današnjega dana, konačno nju je 1971. godine, u veljači 1971. godine na prijemu jugoslavenskom ambasadoru Veljku Mičunoviću iznio sam Brežnjev koji je rekao ako ovo, a počeli su već e, približavanje sa zapadnom Njemačkom, ako ovo krene u pravom pravcu, mi bismo izgradili jedan plinovod koji bi od Sibira do evropskoga, e, srca evropskog kontinenta dovodio energente evropskim e, zemljama i taj plan je dakle star već preko 40, gotovo 50 godina. Ta ideja, ideja koja je zapravo vezala i bila nužna za gospodarstvo i Njemačke, ali je bila važna i za, tada za gospodarstvo Sovjetskog e, saveza, danas gospodarstvo Rusije. I zbog toga povijest može biti korisna kad razgovarate i o aktualnim političkim i energetskim politikama. 5. ožujka 1953. godine umro Josif Isarionović Stalin, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik vlade te države proteklih četvrt stoljeća od istirivanja lava Trotskog i Sovjetskog saveza 1927. godine Stalin je bio apsolutni gospodar te zemlje. To je značilo i da je on na koncu odredio kakva će biti politika Sovjetskog saveza prema Njemačkoj. isprava je Stalin namjeravao inzistirati na ujedinjenoj neutralnoj Njemačkoj, koja bi nužno bila, ako ne socijalistička, onda naklonjena Sovjetskom savezu. Kada je taj plan propao, onda se krenulo u stvaranje Njemačke demokratske republike. Kada je Stalin umro, počela je borba za vlast. Jedan od ljudi koji ga je htio naslijediti bio je Lavrenti Pavlović Berija, prvi čovjek sovjetskog sigurnosnog aparata. Od svih pretendenata na mjesto generalnog sekretara Berija se činio najmoćniji. Bio je prvi čovjek sovjetskog nuklearnog i raketnog programa, a kao šef sigurnosnog sustava imao je pristup dosjeima i podacima koji su mogli uništiti njegove suparnike. Ubrzo nakon Staljinove smrti, Berija je počeo vući krajnje neočekivane poteze. Na primjer, predvodio je kritici Staljina. William Taubman u knjizi Hruščov, čovjek i njegova era, piše. Sikofanski filmovi Gruzica Mihajla Čijaurelija o Staljinu priskrbili su mu ulogu diktatorovog druga u piću. Kako je Berija bio dio te družine, filmaš je pokazao Beriji scenariju kojem je glorificirao njegovog bivšeg gospodara. Zaboravi na to kujinog sina, opsovao je Berija dok je bacao scenarij. Stalin je bio lopov, divljak, tiranin. Držao nas je sve u strahu, ta krvopija. I narod također. Od tuda je i dolazila sva njegova moć. Srećom, sada smo ga se riješili. Neka zmija trune u paklu. čovjek koji je za Staljina ubijao i zatvarao na desetke tisuća ljudi i nakon smrti nekadašnjeg gospodara počeo je djelomično demontirati sustav straha. 26. ožujka obavijestio prezidio postajanju 2 milijuna 526 tisuća i 401 političkog i nepolitičkog zatvorenika. Nešto manje od pola milijuna njih bile su žene. Svi oni bili su u sustavu zatvora i radnih logora. Berija je zapovjedio i predaju industrijskog i građevinskog sektora ministarstva unutrašnjih poslova ekonomskim ministarstvima, a radne logare premjestio je u ministarstvo pravde. U stotinu dana koliko je Berija poživio od Staljinove smrti do njegovog smaknuća, na red je došla i Njemačka demokratska republika. William Taubman piše. Kada se 27. svibnja 1953. vodstvo u Kremlju dohvatilo njemačkog pitanja, Berije je uzviknuo. Njemačka demokratska republika? Što čini tu Njemačku demokratsku republiku? To čak nije prava država. U postojanju ju održavaju sovjetske trupe, čak ako ju dalje nastavimo nazivati Njemačkom demokratskom republikom. Tijekom rasprave Molotov se izjasnio protiv prisilne socijalizacije istočne Njemačke. Berija je onda predložio uklanjanje riječi prisilna iz naputka. Ne bi li to značilo kraj samog socijalizma, upitao je Molotov. Zašto je to predložio Berija? Zato rečeno je kasnije da je Berija na to odgovorio, jer sve što trebamo je miroljubiva Njemačka, bila ona socijalistička ili ne, nije nama važno. Berija nije dovoljno poživio da bi proveo svoje zamisli. Ostali moćni ljudi Sovjetskog saveza previše ga su se bojeli da bi ga ostavili na životu. Smaknut je nakon prijekog suda. Između ostalog optužen je i za špijunažu u korist Titove Jugoslavije. Nikita Sergejević Kruščov došao je na čelo Sovjetske komunističke partije države. Kada je u pitanju istočna Njemačka, njemu nisu padala na pamet radikalna rješenja. Paralelno s tim, istočno njemačko vodstvo je bilo kruto vodstvo i to vodstvo je bilo kruće nego što su to u Moskvi u kojem trenutku željeli i s jedne strane su se veselili ako neki od nastojanja prema zapadu ne prođu dobro i tako da je trebalo riješiti nešto sa Njemačkom i ta situacija se pokazala nakon pada Hruščova, kada je u Moskvi ponovo nastavljena model kolektivnog vodstva koji je već jedno vrijeme bio testiran sa ovdje spomenutim Berijom i još ostalima nakon, neposredno nakon Staljinove smrti. Berija čije su ideje 53. godine možda bile najsmjelije i najmudrije, je imao preveliki paket zbog svoje uloge u KGB-u i bio je omražen među ostalim kolegama unutar vodstva i njega su makli nakon stotinu dana, recimo tako, dominacije Sovjetskim savezom po Staljinovoj smrti. Onda je došlo do jedne druge faze u kojoj je iz kolektivnog vodstva izašao Hrušov. Kad je Hrušov pao, nastalo je novo kolektivno vodstvo u kojem su s jedne strane bili šef partije Brežnjev, Podgorni koji je bio forma formalno na čelu e, Sovjetskog saveza i Kosigin koji je bio šef sovjetske vlade. Između njih trojce se stvorilo rivalstvo. Konačno gledali su kako je to rješavano ranije. Možda se više nisu bojali za glavu baš, ali su se bojali tko će utjecati koliko na politiku i rješenje njemačkoga pitanja je moglo značiti da će jedan od njih biti ili učiniti tako važnu stvar da će za njegov prestiž i ugled i moć to biti važnije nego da je učinio nešto drugo. I Hruščov je imao ideju s vanjskom politikom pa je dolazak u Jugoslaviju i planirano pomirenje do kraja sa Jugoslavijom također trebao biti taj adut kojim on mijenja ono što njegov prethodnik je učinio krivo ili učinio naopako. Brežnjev je također u samoreklami svojoj kada je 1970. godine potpisao Moskovski ugovor sa Saveznom Republikom Njemačkom, također rekao učinili smo korak kojem nisu mogli učiniti moji prethodnici. I tu je mislio i na Hruščova i na Staljina, sada ja to rješavam. Njemačka demokratska republika stvorena je 11. listopada 1949. godine kada je Narodno vijeće Njemačke usvojilo ustav. Za predsjednika te nove države koja je nastala od sovjetske okupacijske zone izabran je Wilhelm Pick. Otto Grotevol izabran je za ministra predsjednika vlade. Čovjek s pravom moći bio je Walter Ulbricht. On je u vladi imao mjesto jednog od tri zamjenika, ali je kao prvi čovjek jedinstvene socijalističke partije imao pravu vlast u toj zemlji. Njemačka demokratska republika bila je zemlja u kojoj je vlast imala jedna stranka, jedinstvena socijalistička partija. Ključni oslonac partije u održavanju na vlasti bilo je Ministarstvo za državnu sigurnost, poznato pod kraticom Štazi. Ono je osnovano u veljači 1950. godine. Prvi ministar državne sigurnosti bio je Wilhelm Cajser. Stalin je 1952. godine pokušao po zadnji puta provesti svoj plan u Ujedinjenoj Njemačkoj. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800-2000 piše. 10. ožujka 1952. Sovjeti su bacili bombu kada su predložili zapadnim saveznicima da bi se s Njemačkom trebao sklopiti mirovni sporazum koji bi rezultirao slobodnom, demokratskom, ujedinjenom i neutralnom Njemačkom. U toj se noti nisu spominjali slobodni izbori. Adenauer je taj prijedlog vidio kao umješan pokušaj torpediranja politike zapadnih integracija i upropaštavanja planova za europsku obrambenu zajednicu. Sve bi to ostavilo Njemačku beznadno slabom i okončalo njegovu političku karijeru. Više nego sumnjivo je li Stalin uopće zamišljao da bi taj prijedlog bio prihvatljiv u Washingtonu, Londonu ili Parizu, ali on je bio velika propagandna pobjeda. Propagandna pobjeda bila je kratkog vijeka. Nakon Staljinove smrti više nije bilo riječi o ujedinjenoj i neutralnoj Njemačkoj. Njemačka demokratska republika postala je kao i Savezna republika Njemačka stvarnost u podijeljenoj Europi. S vremenom istočna Njemačka postaće uteg oko vrata Sovjetskom savezu. Između 1949. i kolovoza 1961. između 2,8 i 3 milijuna stanovnika Njemačke demokratske republike pobjeglo je preko Berlina gdje nije bilo čvrstvo čvrste granice u zapadnu Njemačku. Tony Judd u svojoj posljeratnoj povijesti Europe piše. Kao što je sovjetski veleposlanik u Njemačkoj demokratskoj republici savjetovao Moskvi u prosincu 1959. prisustvo u Berlinu otvorene i da otvoreno kažemo nekontrolirane granice između socijalističkih i kapitalističkih svjetova nesvjesno nagoni stanovništvo da čini usporedbu između dva dijela grada, koja na nesreću nije uvijek naklonjena demokratskom Berlinu. Naravno, situacija u Berlinu imala je svojih koristi. Grad je postao primarna prislušna postaja i špijunsko središte hladnog rata. Nekih 70 različitih agencija operiralo je tamo do 1961. U Njemačkoj demokratskoj republici bit će raspoređena i najveća koncentracija sovjetskih trupa izvan Sovjetskog saveza. U skupini sovjetskih snaga u Njemačkoj na vrhuncu hladnog rata bilo je raspoređeno više od 300 tisuća vojnika. Njemačka je plašila mnoge u istočnoj Europi zbog dojučerašnje povijesti. Mnoge ili sve one koji su se uselili u stanove, kuće ili teritorije gdje su nekada živjeli Njemci, a takvih je bilo jako puno jer je jako puno Njemaca bilo protjerano iz istočne Europe. Sovjetski savez je imao sasvim druga sjećanja jer ste u tih pola stoljeća o kojima ovdje govorimo imali dva puta da su e, Rusi ili, ili drugi Slaveni unutar Sovjetskog saveza stradali u desecima milijuna zbog njemačke politike ili zbog Njemaca ići u kalkulaciju popravljanja odnosa sa Njemačkom generalno nije bilo e, prihvaćeno ne samo od onih koji su bili brežnjevljavi oponenti ovdje pa su mogli igrati na taj adut, nego od mnogih koji su se sjećali nečega, koji su bili provincijalni e, činovnici, koji nisu zapravo shvaćali da sa onim kojima vam je do jučer bio takav neprijatelj, vi sada ulazite u bilo kakav tip rasprave, nego da jedno što morate raditi da jačate obranu. Međutim, od sredine 60. godina se promijenio svijet ili se svijet počeo eh, mijenjati. Prvi su krenuli Francuzi. I konačno, riječi koje su i danas u žargonu povjesničara kada opisuju to razdoblje, ne samo detant, nego i raprošman i slično, koje se mogu koristiti za druge situacije, ali kad se kaže detant, onda se misli točno na vrijeme konca 60-ih, naročito 70-ih godina, jest francuska riječ, jer su oni krenuli prvi s tom politikom. Njihova politika, francuska, se razbila sa 68. E, e, godinom zbog dva razloga, prije svega zbog sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj, koji je jedno vrijeme sve te procese usporio i ponovo zacrnio sovjetski obraz da bi mogli biti relevantni i dobar sugovornik. Ali je sovjetska intervencija ili intervencija zemalja Varšavskog ugovora osim Rumunjske u Čehoslovačkoj pokazala još jednu stvar. Da je već drugi puta došlo do vojne intervencije u europskom prostoru od Sovjetskog saveza i da se savez koji je stvoren s druge strane NATO, li da se nije pomaknuo. Očito su podjela koja je bila stvorena 1945. godine bila tu, stvarna, ne samo na papiru, stvarna, materijalna, vidljiva i da nitko nema na umu intervenciju jer se radi o sovjetskoj zoni. Ako je to tako, onda to otvara možda mogućnosti da bi se išlo u drugačiji tip vođenja politike. I tu je onda Willy Brandt stupio na scenu. Politički mentor mladog Willy Branta bio je prvi posjeratni gradonačelnik Berlina Ernst Reuter. On je Brantu ponudio mjesto pročelnika za promet u berlinskoj gradskoj vladi. Na tom mjestu Reuter i počeo svoju političku karijeru. Brant je tu ponudu odbio i otišao je za zastupnika u Saveznom parlamentu Nove Savezne Republike Njemačke. Ali Brandt nije posve otišao iz Berlina. Barbara Marshall u knjizi Willy Brandt, politička biografija, piše. Na izborima u prosincu 1954. SPD je u gradu dobio apsolutnu većinu. Socijaldemokrat Otto Zur postao je gradonačelnik i Brandt je izabran za predsjednika predstavničkog doma, gdje je uveo poseban ritual za otvaranje sjednica, u kojem se izjavljivalo da ovaj dom priseže za poduzimanje neumornih napora za ujedinjenje Njemačke, a nakon gradnje zida to je prošireno riječima i uklanjanje zida. Taj položaj bio uglavnom ceremonijalan, ali je sa sobom donio veliki ured i neograničen pristup novinama, što je Brandt sa svojim detaljnim znanjem načina rada novina koristio sa sjajnim učinkom. Često je zvao novinare na sastanke na kojima su služeni kava i konjak. Tako je stvorio neprocjenjivu potporu u berlinskim medijima. U kolovozu 1957. umro je Otto Zur. Na mjesto gradonačelnika zapadnog Berlina zamijenio ga je Willy Brandt. Početkom sljedeće godine Brandt je postao i predsjednik berlinskog ogranka SPD-a. Sljedeći Brantov cilj bili su položaj prvog čovjeka zapadno-njemačkog SPD-a i kandidata za njemačkog kancelara. Put do tih položaja tražio je veliku političku vještinu. Barbara Marshall piše. Kako bi to postigao, njegov prioritet bio je da umanji razliku između glavnine SPD-a i partije u Berlinu. Sljedećih nekoliko godina on je usavršio svoju već dobro razvijenu sposobnost dvostrukog govora, pomirenja suprotnih pozicija ili, kako je on to sam rekao, umijeće kao ali također. To se najbolje može ilustrirati njegovom taktikom u pitanju nuklearnog oružja, gdje je Brandt podržavao američku poziciju iz razloga sigurnosti Berlina, dok je partija prihvatila narodni stav o odbacivanju nuklearnog oružja. Brant je uspio prenijeti utisak da je također i on odbio to oružje, dok je u isto vrijeme nastavio sa svojim proameričkim smjerom. Njemačka poslije drugog svjetskog rata je dugo vremena bila orijentirana ili glasala konzervativno. Predsjednik vlade, kancelar je bio Konrad Adenauer, on je bio u koaliciji sa svojom sestrinskom bavarskom strankom. Interes za razvoj gospodarstva je bio primaran. Ludwig Erhard je bio mozak gospodarstva, kasnije je postao i predsjednik vlade, ali ta politika se iscrpljivala ili je dosezala svoj limit. Gospodarstvo je išlo dobro, ali gospodarstvo je onda trebalo različita druga tržišta, a Njemci su imali svoja tradicionalna tržišta na istoku. Erhard je bio taj prvi koji je tijekom 60. godina otvorio trgovinske ispostave ili urede u istočnoj Evropi europskim zemljama, ali to nije značilo još njihovo priznanje. I s druge strane imali ste nastojanje da se Njemačka dakle integrira u evropsku strukturu, što je s jedne strane bila priželjkivana stvari za zapadne zemlje. Zapadne zemlje su od početka 50. godina, naročito kad je došlo do intervencije u Koreji, e, smatrale da bi 12, e, recimo, divizija Savezne republike Njemačke bilo vrlo korisno u obrani zbog toga što praktički između Sjevernog mora i sovjetskih jedinica u istočnoj Njemačkoj niste imali gotovo ništa. Ako bi se to dogodilo, to bi značilo davati Njemcima oružje u ruke, pa je bilo rasprave do 54. godine o stvaranju zajedničkih europskih oružanih e, snaga, ideja koja je propala, ali je 55. godine Njemačka zato ušla u zapadni, zapadnoatlantski, dakle NATO savez i postala u tom smislu puno ravnopravnije. 56. godine je već bilo početak europskih integracija, koje su također bile kritizirane, jer su mnogi smatrali da će Francuska crpsti Njemačko najbolje ili ono gdje su Njemci snažniji u čeliku i, i ugljenu, ali je ideja Jadenauera bila da se osovina između Pariza i Bona mora stvoriti i Njemci su doista tu radili vrlo pedantno, smjerno, disciplinirano, bez fige u džepu bih rekao i radili su na popravljanju odnosa sa Francuzima i našli su konačno sugovornika u generalu de Gaulle, oba su imali puni osobni autoritet da u takav tip odnosa dođu. Kada je stvarana Savezna Republika Njemačka, zapadni saveznici, prije svih Sjedine američke države, željeli su se osigurati od ponavljanja propasti Weimarske republike. Zato su uredili zapadnu Njemačku kao saveznu državu s jakim saveznim državama. Neke od njih, poput Bavarski i Šlezvik Holštajna, imale su svoje povijesne granice. Druge pak, poput Rajnlanda Vestfalije, sastavljene su od više povijesnih njemačkih država. Jaka središnja vlast bila je znatno ograničena. Saveznici su smatrali da je dolasku nacista na vlast doprinijela pruska tradicija autoritarnih vlada. Donji dom Saveznog parlamenta, Bundestag, nije mogao tek tako srušiti vladu. Da bi se to moglo učiniti, već je morao biti poznat kandidat za kancelara koji je imao dovoljnu većinu za sastavljanje nove vlade. Želja da se izbjegne ponavljanje Vajmara odigrala je i važnu ulogu u oblikovanju ekonomskog života Savezne republike Njemačke. Tony Judd piše. Zakonodavstvo socijalnog tržišta imalo je za cilj smanjivanje rizika od radničkih sukoba ili politiziranje ekonomskih problema. Prema takozvanom kodeterminacijskom zakonu iz 1951. velike tvrtke u teškim industrijama ugljena, čelika i željeza bile su obvezne uključiti predstavnike zaposlenika u nadzorne odbore. Ta je praksa kasnije proširena i na manje tvrtke. Savezna vlada i vlade saveznih država bile su aktivni u mnogim ekonomskim sektorima i usprkos značajnim prigovorima na nacionalizirane monopole država koje su u 50. vodili kršćanski demokrati, posjedovala je ili kontrolirala 40% sve proizvodnje ugljena i željeza, dvije trećine električnih centrala, tri četvrtine proizvodnje aluminija i ključno većinu njemačkih banaka. Decentralizacija moći drugim riječima nije značila malenu vladu. Podržavanjem izravne ili neizravne aktivne ekonomske prisutnosti, zapadno-njemačke regionalne vlade i savezna vlada bile su u položaju da ohrabre politike i prakse poticajne kako društvenom miru, tako i privatnom profitu. Kasnije se taj udio države u poduzećima smanjivao, ali ideja o socijalnom tržištu ostala. Taj ekonomski model bio je i uspješan. Nakon rata prosječni godišnji rast proizvodnje iznosi je 8% na godinu. Između 1950. i 70. prosječni dohodak njemačkog kućanstva porastao je za 400%. Naravno, u tom ekonomskom razvoju važnu ulogu imali su i novci iz Maršalovog plana i prisutnost nekoliko stotina tisuća savezničkih vojnika na tlu zapadne Njemačke ali ekonomski rast bio je tako vrtoglav da se govorilo o njemačkom ekonomskom čudu. Konrad Adenauer to je čudo vješto koristi u politici. Slobodni demokrati ili liberali, česti koalicijski partneri vlada CDU-CSU, tražili su više tržišta, a manje socijale, ali Adenauer je na to odgovarao riječima kajne eksperimente ili bez eksperimenata. Ali s vremenom ekonomija više nije bila dovoljna godine 1963. starog Adenauera na mjestu kancelara zamijenio je Ludwig Erhard, čovjek kojeg se smatralo tvorcem njemačkog ekonomskog čuda. Ali Erhard je bio manje vješt u politici. Godine 1966. Erhardove prijedloge većih poreza koji su bili potrebni da se napuni državni proračun odbili su slobodni demokrati i njegova je vlada pala kada su iz vlade izašli ministri iz redova slobodnih demokrata. Tu vladu naslijedila je prva velika koalicija CDU-a, CSU-a i socijaldemokrata. Tu je vladu vodio kršćanski demokrat Kurt Kissinger. Bez obzira na to, broj glasova je padao konzervativnim strankama, tako da ste nakon ove dvije vlade ili dva kancelara, došao je kancelar Kissinger koji je već stvorio sredinom 60. godina veliku koaliciju u kojoj je ušao socijaldemokratski šef stranke kao šef diplomacije i to je bio Willy Brandt i oni su počeli razmišljati o novoj ili drugačijoj politici. Ideje s kojima je Willy Brandt ušao u bonsku vladu, kabinet e, Kissingerov, su to, također to živjela udarac 68. godine sa sovjetskom intervencijom ostalih zemalja Varšavskog ugovora osim Rumunjske u Pragu, ali je to postavljeno na, na kolosijek ili došlo je na dnevni red, tim više što je 1966. godine predsjednik Lyndon Johnson zapravo rekao da to pitanje ujedinjenja Njemačke i da Zapad bude taoc pitanja njemačkoga ujedinjenja zapravo više nije opcija. Sjedinje američke države su 60. godina zbog rata u Vjetnamu između ostaloga imale otvorena vlastita pitanja i s druge strane mogućnost izravnog razgovora između Moskve i Washingtona kada se zapravo pokazivalo da nitko nema namjeru ići u rat i vojno na bilo koji način pomagati, kako se nekad govorilo, 50 captive nations sa druge strane željezne zavjese, je tu politiku razgolitilo. Trebao se pojaviti netko tko je bio u stanju reći ja sam novi ili drugačiji čovjek i ja bih otvorio poglavlje u našoj politici koje će potpuno promijeniti paradigmu ponašanja u istočnoj e, Europi, jer sugovornici postoje i u Moskvi i u Washingtonu, a i ostale evropske manje zemlje sa takvom politikom mogu se prepoznati ili se tu mogu naći. Ne najmanje važno je bila nužnost transfera tehnologije. I Njemačka je time mogla donekle, ako će to učiniti, ako će priznati aktualno stanje, oprati svoj obraz. Velika koalicija iz 1966. kršćanskih demokrata i socijaldemokrata za mnoge je bila problematična. Veliki filozof Karl Jaspers u njoj je vidio simptom drastičnog opadanja demokracije. Mladi socijalisti SPD-a, takozvani Juzosi, smatrali su da je ulazak u koaliciju s konzervativnim strankama izdaja socijaldemokracije. Ali bilo je i onih koji su smatrali da je velika koalicija nužda. U zapadnoj Njemačkoj pojavila se krajnje desna stranka NPD, Nacionaldemokratska partija Njemačke. Samo je velika koalicija, smatrale su njezine pristalice, mogla spriječiti klizanje u radikalizam. Za vodstvo SPD-a velika koalicija bila je prigoda samo u njoj se ta stranka mogla pokazati sposobnom za vladanje na saveznoj razini. I samo osoba kancelara bila je problematična. Tony Judd piše. Novi kancelar bio je član nacističke stranke 12 godina i njegovo imenovanje mnogi su uzeli kao jasan dokaz nepokajničkog cinizma Bonske republike. Ako se glava vlade ne osjeća posramljeno što je podržavala Hitlera 12 godina, tko je mogao uzeti za ozbiljno zapadno-njemačke izraze pokajanja ili predanost liberalnim vrijednostima u vrijeme kada su neonacističke organizacije ponovno počele nicati na rubovima političkog života? Kao što je to književnik Günter Grass izrazio u otvorenom pismu Kissingeru u trenutku ponovnog jačanja neonacista – kako mladi ljudi u našoj zemlji mogu pronaći argumente protiv partije koja je umrla prije dva desetljeća, a sada uskrsava kao NPD, kada vi opterećujete kancelarski položaj još uvijek vrlo značajnim teretom svoje prošlosti? Velika koalicija potrala je do 1969. godine i socijaldemokrati su je dobro iskoristili. Pokazali su da su spremni voditi vladu i sposobni upravljati velikim ministarstvima. Willy Brandt u velikoj koaliciji imao je mjesto ministra vanjskih poslova. I Willy Brandt, koji je bio na čelu socijaldemokratske partije, je bio prava osoba za to. Willy Brandt doista nije imao nikakve veze sa Hitlerovom politikom, doista je čitav svoj ratni život, od kako je pobjegao iz Hitlerove Njemačke samim početkom nacizma tamo, najprije u Norvešku, a po norveškoj okupaciji u Švedsku, bio aktivan borac protiv nacizma, vratio se poslije drugog svjetskog rata u Berlin i tamo bio u norveškoj službi najprije i ponovo zatražio upis u njemačko državljanstvo. U međuvremenu je naravno promijenio ime bio, pa je Willy Brandt njegov zapravo pseudonim, Fram se zvao. On je bio osoba koja je bila u stanju učiniti i koja je bila u stanju učiniti neke od gesta koje su onda doista oprale eh, ili pokušale oprati Njemačku ovu generaciju ili tu generaciju od odgovornosti za ono što se događalo 30. godina. Tu je Brandt mogao biti pravi sugovornik. I tu je argument da zapadnom Njemačkom i onako dominiraju oni koji su jučer nosili nacističke uniforme, a samo se presvukli, više nije bio validan. Bio je jedan novi čovjek i drugačiji čovjek sa idejom drugačije politike i sa sve ozbiljnijim izbornim uspjesima je bio na političkoj sceni. I to je došlo sa, sa Brantom i Egonom Barom. Ono što je u administraciji Nixona bio Kissinger, e, koji je sam sebe, ali i mnogi ga smatrali stvarnim mozgom, arhitektom ili barem partnerom najbližim. To je Egon Bar bio sa Willy Brantom, iako Willy Branta ne treba smatrati samo praznim manekenom koji je nešto simbolizirao, nego čovjekom koji je već 60. godina na Harvardu držao predavanja i govorio o nekakvim promjenama, ali Egon Bar je bio čovjek koji je imao viziju, bio slan u vrlo povjerljive je i još tada 60. godina tajne misije i u Sovjetski savez i drugdje i koji je bio spreman prijeći političke granice, naročito zato što je e, sa stvaranjem vlade kad je Kissinger e, prestao, vi ste imali vladu u kojoj je e, mlađi partner bio slobodni demokrati ili liberalna stranka koja je do jučer uvijek koalirala sa konzervativcima, a sada ušla u koaliciju sa strankom Vilija Branta koji je onda 69. godine triumfira na, na izborima. E, vidjelo se da taj trend ide. On primjerice je rekao jugoslavenskim predstavnicima ako me zovete u posjetu, molim vas ne navedite da zovete ministra vanjskih poslova, nego mene osobno, jer ja možda nakon izbora 69. godine više neću biti ministar vanjskih poslova, nego ću biti nešto drugo, kao što je i postao kancelar, tako da se ti odnosi koji su nota bene u siječnju 68. godine obnovljeni e, krenu e, ili nastave dalje razvijati. U rujnu 1969. godine na općim izborima CDU-CSU osvojila je 242 mjesta u Bundestagu. Socijaldemokrati su dobili 224 mjesta. Slobodni demokrati i liberali uzeli su 30 mjesta u parlamentu. Ali liberali su od 1967. kada je na čelu stranke Walter Schell zamijenio Eriha Menda skrenuli u lijevo i nakon tri tjedna žustrih pregovora odlučili su sklopiti sa socijaldemokratima koaliciju. Za kancelara je odabran čelnik socijaldemokrata Willy Brandt. Nakon dva desetljeća vladavine konzervativnih stranaka, socijaldemokrat je postao kancelar na čelu socijalno-liberalne vlade. Sada za ost politik nije bilo prepreka, barem u Saveznoj Republici Njemačkoj, Gori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tako da se Brandt pojavio kao, kao ličnost i sa Egonom Barom je imao sugovornika. Među e, e, tom grupom je bilo naravno i drugih i to je bila dugo vremena kasnije, pa čak i među Brantovom e, udovicom kritizirana e, ličnost, Vener, koji je bio 1906. godine rođen, stari član komunističke partije koji je bio vjerojatno ideološki najtvrđi među e, njima, koji je onda bio optužen i od udovice Vilija Branta, da je 74. godine kada Brant pada u aferi Guillaume, vener bio taj koji ga je zapravo otpisao i okrenuo se socijalističkom kandidatu, kancelaru do 82. godine Helmutu Schmidtu, koji je onda nastavio zapravo tu politiku. Međutim, ono što je važno, nitko tko je došao kasnije, niti naravno Helmut Schmidt, Schmidt eh, kao čovjek iz iste partije socijaldemokratske, niti kasnije eh, Helmut Kohl koji je obilježio posljednju desetljeće hladnog rata 90. godine ujedinjenje Njemačke, nikome nije palo na pamet mijenjati onu politiku koju je od konca 60. do početka 70. počeo trasirati Willy Brandt i koju zovemo Ostpolitik i koja je zapravo bila izdanak politike detanta o kojima su promišljali i Francuzi, u Washingtonu i Moskvi i kojoj je onda na europskom kontinentu Willy Brandt dao jedan novi iskaz i zapravo revolucionirizirao e, odnose na europskom kontinentu. Kada je SPD nakon izbora 1969. dobio prigodu sastaviti vladu, Willy Brandt je u izbornoj noći rekao ove riječi. Sada je Hitler uistinu izgubio rat. 20 godina vladavine konzervativnih CDU i CSU bile su gotove. Da bi stvari bile još jasnije, Brant je nadodao i ove riječi. Ne vidim se kao kancelar poražene, već oslobođene Njemačke. Od sada naši partneri u svijetu morat će imati posla s odanom, ali ne i lakom vladom. Sada je Willy Brandt mogao završiti posao započet u velikoj koaliciji. Više ga nitko nije ometao u provođenju Ostpolitik. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.